الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد امروز بسیار میں خوشحالی حس واجب حسر کے شکر نعمت فرورا بھی که الحمدلله رمضان تعالی با عافیت گذشته و با این حال که تهدید مریضی هست و این مسائل الحمدلله و اعمال هایی که اجتماعی در ماه مبارک رمضان ترک نشده حالا اگر اه، کم رنگی های وجود داشته ولی للہ نماز خان است و قرآن عظیم و شانداری امروز ما جلسه ختم درس قرآن عظیم و شان تفسیر قرآن ترجمه قرآن سوتے استاد تفسیر جناب مولانا بدری حفظ اللہ تعالی انجام میں گرے واحد ایک مجاہدہ حاص کہ شعبان و رمضان دو ماہ ایک قرآن عظیم و شان کی ایک دریائی بیکران هست حص و دریائی اس کے واقع ساحل نہ عبور کردن از این دریا و شنا کردن در این دریا کار آسانی نیست برای هر کس این میسر نیست مگر کسی که اللہ تعالی توفیق دادا باشه و فضل الهی شاملش باشه که توی این دریا غوطه بزنه و وارد بشه و ظرفیت دو ماه شعبان و رمضان که رمضان روزه هم داره و اعمال داره شعبان همینطور اعمال دیگه داره و این فداکاری و این قربانی و این قربانی بزرگی است و الله تعالی مقبول بفرماید نزد خودش و اثرات این درس را و این تفسیر را و دیگر تفاسیری که در این ماه رمضان جاهای دیگه داده عزیزان ما میدهند الله تعالی به بارگاه خداش قبول بفرماید حرف اول جا داره که بندم تشکر کنم از جناب مولانا بدری استاد تفسیر همکار گرامی من که با این زحمت خودش که داره کشه بالاخره این بار را از دوش همه ما داشته است و خدا را شد که بالاخره یک خدمتی برای قرآن عظیم و شان داره انجام میگیری البته من در این باره عرایزی دارم که شاید یا پای پایان عرض کنم که بحث طولانی نشه و دعا می کنم که اللہ تعالی به ایشون سلامتی عنایت کنه اما شما دعای خیر کنید ایشانا و این عمل اللہ تعالی مقبول بگردانه و جا داری از جمعی کسانی که این کلاس که در ایام تعطیلات هست مثل تجوید مثل کراعت هست و خدمات دیگران کلاس های گونه بودن صرف ناو و ادبیات و سایر کلاس هایی که برگزار بوده برای همه دعای خیر کنه که الله جزای خیر بده کسانی که طلاب را خدمت کردن مسافرین خدمت میکنن اینجا به نحوه همه را الله جزای خیر بده و جا داری که تشکر کنم هم همینطور دعای خیر در حق طلابی که وقتشون را وقف کردن و شب و روز نشناختن و در این ایام به فراگیری تفسیر و ترجمه قرآن فرداختن و لحظه بتوانند آینده خدمت گذاری قرآن باشن و قرآن خدمت کنن قرآن نشر کنن و قرآن عمل بکنن و همچنان از شهروندان زاهدانی شهر امشاریان گرامی که بالاخره کسبان بازاریان تیپ های مختلفان و آمدن از این دست که واقعا غنیمت هست و دست واقعا نعمتی هست که در خانه شما موجوده و عزیزان از راه دور می آید و این استفاده کردن واقعا این هم مبارک هست که به هر حال به درس قرآن نشستن به جای اینکه بخوابن به جای اینکه کارهای دنیوی انجام بدن قرآن ترجیح دادن و الله تعالی اجدان جزای خیر بده و همه کسانی که اینجا همکاری داشتن به هر نحوه دست داشتن و در سایر کلاس ها الله تعالی جزای شو عنایت بکند و هر سال جناب مولانا که قرآن درس میدین دو تا سوره را گذاره و که ما این دو تا سوره را بخونیم و به هر حال من اصرار میکنم که نظرم اینه که شما خود تمام بکنه و ما استفاده بکنه ولی شما اصرار داره که نه این دو تا سوره خانده بشه و به هر حال بر اساس همین صحبت مختصری در رابطه با این سوره دو تا سوره خدمت شما دارم که آخری سوره های قرآن عظیم و شان وقت قرآن جماوری کردہ و سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گروہ صحابہ ادو تو سورج آخر قرار دادا وہی ترتیب ترتیب مصحف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و معلوم اسے دقت نظر صحابہ و عمق علم صحابه که چقدر علمشون عمیق بوده چقدر مناسبت ها را در نظر گرفتن در ترتیب سورهای عظیم و زیبای قرآن عظیم و شان بله که با این ترتیب گذاشتن و واقعا از قرآن عظیم و شان ایسا متوجه میشه او علم ابھی و ان کے علم صحابہ باہر ہو و علم صحابہ نقطۂ مہم ان یعنی کے صحیح ہو چلک ناز حضرت رسول سے علم فرا گرفتہ کھارا یہ رکھ صحابہ انجام دادا دیگر کسی نمی توانے درو دست اندازی ہو کرے چلا کہ سب بہترین کار ہے وانگت اسلام آ کے صحابہ شناخت ہیں کسی نہ شناخت ہیچ علامہ یہ نہ شناخت ہیچ بحر العلوم ہے نا تو آرستے بشنا سے تھکے آباد صحابہ او در مجلس بودا کہ قرآن نازل ہوئی سو در مجلس حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بودا و زبان مبارک ہمیں علامہ و ہمیں فقہا و ہمیں محدثین و ہمیں اولیاء اللہ خوش چین صحابہ خوش چین صحابہ او صحابہ چوفان اون صا کشاورز اون ہے که علم زیادے نہ داشتے بولے ہر چیز داشتے علمش صحیح بو دے علمش درست بوده است و اصل بعد از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم صحابان فرمودن که شما از ازمان یاتم گیری کہ بادہ شبہ شما یاد گیری خدا حضرت مشخص کرده که شما از من یاد بگیرید که بعدی از شما یاد میگیرن بعدی ها زمان مسیرشون درسته راهشون صحیحه که رایشون راه صحابه باشه صحابه کرام رضوان الله تعالی مجموعی و لحظه این خود حضرت مشخص میکنه و رائے صحابہ را مامی گیریم و صحابہ رائے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت ہم صحابہ او اہل بیت ہے کہ ان حضرت عدیدہ مثل حضرت علی ہے مثل حضرت زہرائی ہے مثل حضرت حسن و حسین ہے و سائر کسانی کہ اہل بیت کو تو مثل ہم صحابہ ہی در صحابہ داخلہ کہ ان حضرت عدید ہے واہ لہذا وقت کہ صحابہ یعنی صحابہ و اس بیت گرفتے دو ضروریات بزرگان صحابہ تھا ادنا صحابہ لہذا ان امک ترین و صحیح ترین علم سرح مبارک خلاع برب الفلق و خلاض برب الناسا آخر قرآن قرار دادن و در پایان قرآن عظیم شانن و در حالی که هر دو سوره بله بله شامل تعوض هستن و پناهندگی به فروردگار برای آن که قرآن عظیم و شان از بزرگترین نعمت فروردگاری هیچ ثروت مسلمانان بالاتر از قرآن ندارد و در آغاز قرآن که سوره مبارکه فاتحه است در اون به هر حال اونجا سوال کردیم همه ما را الله تعلیم داده که درخواست بکنیم که اهدنا الصراط المستقیم مرا راست هدایت بده و قرآن از اول سوره بقره تا آخر فرامون همین اهدن الصراط المستقیم تمام این هدایت و اینجا ما دعا کردیم همان معظم دعا می کنیم و تقیامت قیامت این دعایه و قرآن هم تا قیامت هدایت و در فاسخ همین سواله که اهدن الصراط المستقیم راہ راستہ اللہ جا مشخص کر دے وہ قرآن تمام حولے محور راہ راست بحث دارے و رہنمائی دارے و ہدایت دارے ما ہدایت خاص بے سرحت مستقیم اللہ کتاب دادا کی ہدایت نامہ ہدایت نامہ بزرگ ترین کتاب ہدایت قرآن ہے وہ ہمیں کتاب آسمانی گزشتہ کتاب ہدایت بدا و لہٰذا سرمایه که الله ما را داده دزد زیاد داره رهزن زیاده حسود زیاده معروفه که دزد جای می رود که انجا ثروت باشه به خانه خالی را هیچ وقت دزد نمیزنه دشمن جای رکست کشت کنش دزد که انجا خزانه باشه انجا ثروت باشه انجا پول و مال باشه و لحاظا بالاترین دشمنی در دنیا با مسلمانان انجام گرفته و با ملت اسلام با ملت های که ادیان سماوی را داشتن دین بر حق داشتن و بالاترین دشمنان در طول تاریخ دشمنان حق بودن و هزا الله تعالی این دشمنان از طریق مختلف وارد میشه از طریق سحر و جادو وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے مدینہ منور وارد بلا بالاخرہ جادوگرام بے سراغ آن حضرت و ترور جادو تحمت افتراء و تبلیغات سو انواع تبلیغات با حجمہ مختلف بر مسلمانہ حجوم آوردن یکی از یک جادو یکی یہودی ها اینجا بودن یهودی ها ہاں، بالاترین جادوگر و بزرگترین ترور ها در طول تاریخ که انبیا را کشتن و انسان هایی ہاں که به عدالت امر می کنن قرآن میگه اینها هم امر می کاری متاسفانه یهودی ها بوده که انجام دادن و <clears throat> الان ما میبینیم که در فلسطین سوال کرده سرزمین فلسطینی ها را بیت المقدس و همین کشتار همی الان موجود هست و حاضر نیستم به گفتمان حاضر نیستم به مذاکره حاضر نیستم به نشاست و بسیاری از این ترورهایی که در ایران انجام میگیره همه میگن کاری اونها هاست و در حالی که بالا بهترین را گفتمان مذاکره و عدالت هستن به عدالت بدین حق دیگران تسلیم بکنه هر کسی به یهود باشه نصارا باشه کسی که خدا را هیچ قبول نداره ولی حقش باید مراعات بشه و این دیدگاه اسلام این دیدگاه مسلمانانه کے و لہذا مسلمان دشمنی چندی برخواست حضرت واہ تحمت میں زد افطرام تحمت مرحزرت وارد کردہ ام المومنین جادو کردہ ولی جادو یہ کہ کردن کے مسلمان کے ہجرت میں کون شکم ہے زنہ ایش اولاد نہ اولی کے که آمد عبدالله بن زبیر بود مادرش وقت هجرت کرد حامله بود و وقت زایمان بود و به مدینه منوره به سلامتی رسید اینجا زایمان کرد خوشحال شده که الحمدلله جادو اثر نکرد و اینجا ان حضرت را جادو میکنن صحابه را جادو حضرت را جادو که جادو کردن حضرت کسی که پشت سر ان حضرت نماز و لبید بن آسم و دوت دخترش ان حضرت انها ظاہر مسلمان اما در باطن یہودی و از یہودی ها بودا منافق بودا به نفاق می آمدن نماز می خواد اینا نظرت را جادو کردن و در روایات می آید که در رابطه با شان حضول این دوتا سوره که اینها شانه آن حضرت و دندانهای از شانه آن حضرت موی مبارکه اینها به دست آورده از خدمت گزار آن حضرت اینها را گرفتن به دست آوردن که در ترکیب جادو باید اینا به کار می رفتن و روایت مسند احمد هست که آن حضرت فرمودند که جبرائیل امین آمدن فرشته و من گفته حضرت یک مدتی آن حضرت صلی الله علیه وسلم یک حالتی بران حضرت بود که کاری را که انجام نداده خیال می کرد انجام داده فشاری بر سر مبارک آن وارد بود و بر روحیه آن حضرت وارد بود از عایشه می احساس می کردن این روحیه را فشار را آن حضرت چیزی نمی گفت شکایت نمی کرد و آن حضرت شهر کردن و یک روایت است که شش ماه این حالت ادامه داشت و بعد فرمودن که روایت مسند آمده که فرشته آمد و گفت که برای شما جادو کردن و جادو را در بیر زروان چای به نام زروان به اونجا گذاشتن زیر سنگی و در شکوفی یک خرمای مذکر یعنی خرماها مذکر و معنیس داران یعنی بلاخره است خرماها هم نر و ماده داران در خرمای نر به اصطلاح گذاشتم و علاجش اینه که شما بری دینه رو بیرون بیاورید و بالاخره معوضته نبخونید که همین دو تا سوره مبارک هم و در روایت بخاری تفصیل بیشتری است روایت بخاری هست که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به حضرت عایشه فرمودن که من خواب بودن دو تا دو نفر آمد یکی بالای سر من قرار گرفت اینا فرشته بودن یکی قسمت پای من قرار گرفت اونی که قسمت سر من قرار گرفته بود سوال کرد که این ناراحتی ایشان چیه او, او که قسمت پا بود او که قسمت سر بود جواب داد که جادو کرده ایشون سحر کرده گو که سحر کرده او سوال کرد گو لبید بن عاصم و دختران او سحر کرده لبید بن عاصم ای جادو را کرده گفتن که بعد پرسیده که چگونه جادو کردن او ترتیب بیان کردن که آین جادو کردن در یک نخی که یازده تا گرین داره و این برن از چا بیرون زیر سنگیست است توی در آخر چا و این بیرون بیاورن و این گریه را باز کنن و لحظا این خوب میشه مریضیش برطرف میشه و ان حضرت صلی الله علیه از خواب که بلند شده بالاخره بعض روایت است که کسانی را فرستادن ولی روایت دیگه که خود رفته حضرت و <clears throat> آنجا رفتم بالای چا و کسانی را فرستادن داخل چا همین جادو را بیرون آوردن اینجا که آوردن دیدن که شانه آن حضرت هست و دندانه های شانه و موی مبارک در این ترکیب و نخی هست یازده تا گریه خورده است و معوضتین خاندان وای نه هر یک که هر آیه کی خانده یک گره باز کرده یازده تا آیان یازده تا گره باز شد وان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم راحت شد و بعض روایت است که جبرائیل امین اینا و با امکان هم هست که خود آن حضرت تلاوت کرده و جبرائیل امین هم تلاوت کرده است و گریه را باز کرده و از بعض بزرگان میگن که سر دیگه سر مبارک را از از موم سر آن حضرت را درست کرده موم اصل و سوزن زده تمام سر مبارک را سوزن زده بوده ولحظه ای سهر تاثیرات داشت بران حضرت صلی الله علیه وسلم بر خیر البشر بر خاتم النبیین این جادو اثر کرد و به جادو اثرش بإذن الله هست تا الله نخواه جادوگر ایچ کاری نمیتوانی بکنه الله که بخواهد الله هم روی حکمت های میخواهد من یک برداشت های خود بنده هست که مثلا جادو چگونه تاثیر میکنه یا هر مسائل دیگری حالا برای رحمت للعالمین که اثر کرد آموزش برای ما بود تعلیم برای ما تقوا تعلیم ہی کہ اللہ تعالیٰ بے مامی دے کہ آب آن حضرت این جادو اثر کرده برای امام تسلی است و تعلیمی که ما چگونه بکامی این تعلیم در اثر جادویی که به نظرت کردن یا یا نازل شده این شری بود سبب خیر شد خیر برای امت و خیر برای جمیع مسلمانان شد ولی به دیگران که اثر میکنه جادو بعد این علالهای گوناگون داری که اثر میکنه گاه کوتاهی های ما و سستی های ما و ضعف های ما سبب میشن که جادو اثر بکنه آنچه که به خیر البشر و رحمت للعالمین بود چیز دیگر بود همین مصیبت ها که می آین تمام اینها دلائل گوناگون داره ماہا مصیبت ملک بیشتر میں یادو مسائل بیشتر کمی آئے دو مشکلات وارد میشے ما توی کفش من ریک داریم جائے لغزش می خوریم گناہ انجام می دیم یک ساہر بر ما مسلط میشے و سہر می کنے یک کسی دیگری زرن می جانے نقصان وارد میشے واہ لحظه ما به کسرت باید استغفار بکنیم در اگر یک نقطه اگر ما به مسیر تقوا قرار بگیریم بر شریعت صحیح و درست عمل بکنیم انشاءالله جادو اثر کنه جادو خیال نکنه که هر جا اثر میکنه قرآن خودش فرموده که هیچ کسی را جادوگر ضرر نمیرسونه مگر کسی الا به اذن الله مگر خدا بخواد واہ لہذا ایک خاص خدا کے باشے جادو اثر نہیں کرے خدا عز و جل کی جادو رب اثر نہیں دے دلائل گوناگون دارے و لہذا از جملہ ان کتائی ماں سستی ہائے ما مسیر تقوی مسیر اللہ ہے سرات مستقیم راہ اللہ ہے اگر ما بے ان بے مانیم بلاخرہ جادوگر نمی توانے کارے بکنے علماء یہ را جادو کردن اثر نہ کرتے واہ مسائل کردن بلا خیر کہ برائے ماں ہم بازی ثابت سو دے بلے بولے انہیں اثر نہ کرتا بازی جو اثر ہمیں کھنے خدا بخواد تو خدا نہ کھاد اثر نہ جادوگر چکر می کھنے جادوگر چرا جادو میکنه جادو به خاطر حسادت میکنم به خاطر دشمنی میکنم دشمنی های دنیوی است مادیه عداوت دینیه زن و مرد از یک دیگه جدا میکنن بین پسران و فرزندان و پدر اختلاف میاندازن بین برادران و خواهران اختلاف میاندازن آقا کسب و کار مردم جادو میکنن انواع جادو موجوده سحر میکنن پریشانی میارن و از جنیات که غیر مسلمانان کمک میگیرن از شیاطین که وسوسه بیندازن فشار به مغز وارد کنن فشار به بدن وارد کنن و انواع جادو هست دنیای جادویه که جادوهای مختلف داره و لحظه اینها جادو کردن و بنابر حکمت خدای حکیم و علیم یک مقدار به حضرت اثر گذاشت ولی نه تاثیری که به ادای رسالت خلل وارد بکنه به ادای فریضه خلل وارد بکنه به ادای وظیفه خلل وارد بکنه ولی فشار بالاخره نوع فشار وارد شد ولہذا اللہ گرے کشائی کردن و مشکل کشائی کردن و راهم برای ما همینه که در پایان انشاءالله تفسیر ای سوره و ترجمه این دو تا مبارکہ مبارکه خدمت شما عرض میکنه این دو که نازل شده دیگه حضرت قبلا دعاهای داشتن فراهندگی داشتن که میخاندن به الله تعالی فناهندگی آن حضرت بود و این دو سوره و غیر آن حضرت مشرکین و غیر مسلمانان پناهندگی به جنات می گرفتن به شیاطین پناهنده می شدن وقتی به یک جای می رفتن کاروان وارد می شد می گفتن اعوذ به به سید وادی ما به سردار این رودخانه و کے مراد امون سردار شیاطین سردار شیاطین وقت خدا والے وقت کے آن حضرت نہ فن شو اللہ بہت بلے بد دعا ہے دیگا وقت کی دو تصور شدہ حضرت فرمود ہمارا تعطیل کا دیکھے ہندو تصور کا وہ حضرت فرمود دو سورب بھی میسلا نه تنها در قرآن مثل ندارن بلکه در تورات و انجیل و زبور و کتاب های گذاشته مثل ندارن و گفته دیشب بر من دو تا سوره نازل شده در روایت است که مثل ندارن معنی ندارن و این دو تا سوره همین هم که انشاءالله دیگه نیازی نیست که شما پیش کسی برید این دو تا سوره قرآن در اختیار همه شما گذاشته همه بلدن ہر کسی بلد نہیں سینا یاد بکرے وہی دو سورہ اولی پناہندگی از آفتہ دنیویش و مذرات دنیوی ہے و دومی در ربط با مذرات اخروی هست آخرت دینی ہے فناہندگی دوم بزرگتر از فناہندگی اول ہے ولہذا اینجا الله تعالی این فرم قل اعوذ برب الفلق بگو که من پناه می جویم برب فلق بله. صحابی یہ گفت که یا رسول اللہ این قل حکمتش اینجا چه هست قل برای چه اینجا موجوده اعوذ برب الفلق اینجا خانده می شد و قل اعوذ آن حضرت فرمودم فرشته به من طور تلاوت کرد حضرت امانت دار بودا ولہذا همان نوئے که پرشتہ تلاوت کرده من برشما تلاوت بکنم بهترین جواب بود که دیگه کسی وسوسه نکنه اگر دیگه دلیلی بیان بکنه در مقابل دلیل ممکنه دلیلی بیاید ولی حالا ما در حد طلبگی یک چیزی در حد نظر یک طالب عرض میکنیم که این قل اعوذ برب الفلق کنی یعنی اینها معنی اینه که اینه بار بار بخون بخون هرچه بیشتر بخونی تاثیرش اینه خاندنی یعنی. قل قل آقای قل خطاب به همه ما هست و اولی مخاطبش حضرت رسوله و مخاطبه بعدی امت همه ما بخونی بگیم قل اعوذ برب الفلق بخون که بگو من پناه میجویم به رب فلان اینجا ستا مسئله موجود هست یکی فناهندگیه و فناهندهیه و و یکی عرب حضور شما م... کسی که ذاتی که بھی فناهنده ای حاصل میشه فنا گرفته میشه مستعز بیه و سومی چیز اون چیزی که از او پناه خواسته میشه از چه چیزی به الله پناه خواسته میشه مستحاز منهویه ولحظ اول استعازه و مستعیزه قل اعوذ شما بگو که من پناه میجویم به رب الفلق به رب صبح پناه میجویم توجه داشته باشید اینجا از همه 99 نامی که در روایت ترمیزی آمده است رب یکی از این نام است اینجا رب با الله تعالی آورده است و الله تعالی به ما تعلیم میده که شما دعاهایتون باید در دعاهایتون نامی را از خدا انتخاب بکنید که با دعا مناسبت بیشتری داشته باشه و در دعاها و در فنایندگی مهمترین نامی که تاثیر داره رب و لحاظا اینجا تمام دعاهای قرآن الا ماشاءالله کمی و اکثریت دعا با رب شروع میشه ربنا آتنا ربنا ظلمنا ربنا لا تؤاخذنا و الى آخری تمام بر رب اینجا فنایندگی بر رب و رب مربی و پرورش دهنده و پروردگار و لحظه هم یکی از وظایفی که رب برای خودش داره اینه که هر مربی مربوبش را اونی که اون را تربیت داره حفاظت کنه مادران معاظبن که هم اینها همو مربیان که بچه زیر ماشین نره بچه جای نیفته از فلا بچه فلان نشه فلان ضرر برخورد نکنه ببین مادر چه اندازه مواظبه پدر چه اندازه مربی معلم چه اندازه معلم هم یک خوابان میسته و بچه ها را رد میکنه که بچه یه را ماشین نزنه اینه مربی و رب العالمین رب حقیقیه و مربی کل جهان و عالمه و لحاظا اینجا الله همین تعلیم داده به ما که ما در فناهندگی ها کلمه رب در دعاها کلمه رب به کار ببریم مناسبت داشته باشه نام فروردگار با اون چیزی که خواسته میشه و موجود بیشتر تاثیر میگذاره برای همین خاطر وقت شما از خدا مغفرت میخواهید مناسب قاہد نہیں کہ یا غفار اے باخشا جو سو یا غفور و وقت رحمت میں دی یا رحیم یا ارحم الرحیم فریاد می فریاز و نا رحمت را زودتر جلب می کنے و دوارا زر بے ایجاوت میں من منفنا جویم بر رب فلک فلک سب ہے وہ فالق الاسباح قرآن میں فرمایا صبر اللہ می شکاف و فلک چیز کے شکافتہ میں سے و سب می شکاف روشنائی خورشید تاریخی نہ و ظاہر بھی سے و بام کمیر سے نفس ہم راست میں سے و درست میں سے ہم سب شو ہم خوشحال میں سے پرندگان و چرندگان بسیارے سر و صدا در می آیا با سب نعمت بزرگ کی شما بگو کہ من پناہ می جو رب فلک فالک ان اللہ فالق الحب و نوا دانار اللہ میش کافے و درخت و سبزی ربی رو می آرے سبزی و درخت ہم نعمت بزرگ کی سب ہم نعمت بزرگ کی اشارہ بھی نہیں کہ ہمان طور کے فروردگارہ تو سبرا تاریخی شبر میش کافی و سبرا بھی رومیا بری فروردگارا چنان تاریخی مریضی ہو تاریخی سحر ہو جادو ہو تاریخی مصیبت و درد را از من برطرف بفرما و روشنائی سلامتی آفیت و صحت کے روشنائی برے من بھی ہوں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من رب الفلق مستعذ به اعوذ مستعيذ من شر ما خلق مستعذ منه یعنی آزاد چیزی که به پروردگار فناهندگی حاصل شده و پناه خواسته شده است او شر ما خلق قرآن عجیب کتاب عجیبی بلچه دعای جامع قرآن به مطالبه من شر ما خلا شر آن چیزی که اللہ خلق کرده و شر داره از تمام شر را پنا خواسته چه از شر انسان ها از شر جنات از شر حشرات از شر در رندها و از شر حتی درخت که خارش به بدن میخوره از شر سنگ که پای انسان به او میخوره از شر جمیع مخلوقات تمام مخلوقات شامله از شر همه به الله تعالی پناه از شر غذایی که میخوره که مسموم اون نکنه بالاخره غذا هم مسموم میکنه از شر نفس خودمون نفس اماره ما در وجود انسان شره در بیرون شر از کل این شرها در یک جمله پناهندگی خاص شده من شر ما خلق از شر جمیع چکه شما هزار تا دعای دیگه بخونید هزار تا بخونید ولی هیچ کدام به اندازه جامعه نیست به شر ما خلق دعاهای خیلی خوب منقوله ولی هیچ دعایی به قرآن نمیرسه و من شر غاسق این اینجا من شر ما خلق اینجا تمام شرها را به صورت تعمیم آوردن عموم آوردن بعد سه تا شر خاص ذکر میکنن تخصیص بعد تعمیم و اول عام ذکر شد پراگیر این شامل همه شر است ماشاءاللہ عزیز اس کے شامل ہے کورونا ہم ہی سواد ماشاء کورونا ہم ما خلق بھلے درست پر بھلے ما خسر ما خلق کے شما بگی تا کرونا در آوان ویش بلے ای ہم خلق جام میدے برای بلے میں جو واکسن ہے واکسن ہے شاست میلیون تو ہم تاک میلیون تو تو بازار اللہ اینجا یک عزیز یک واکسن آورده و گو هشتاد میلیونه یک واکسن که بزنه و خدا که نده این طور نمیده که این ها این اصلی واکسن اصلی اینه و هیچ کسی به فکر این نیست و کمتر بندگان خدا به فکر این و من شر ما خلا اینه بخونه انشالله واکسن میشید شما از بہترین وقت سنے بڑے شہروں جادو کورونا ہو ہر بلائی دیگر ہو ہر مصیبت دیگر و ہر ویروس دیگر بعد از این تعمیم اللہ تعالی سے چیز را کرنا کرده است من شر هم مناسبت دارم با شان و نزول شان نزول که با همون جادو سری مناسبت دارم ولی آمان من شر غاسقن از شر تاریکی کہ تاریک می کونے ازا وقت وقت تاریکی اس فرا بگیرے یعنی کامل بیش تاریکی و ای از شر تاریکی برای چی فرا خواستا شده چرا که در وقتی که تاریک میشه دو زم بیرون میاد از خانه تروریست هم بیرون میاد و آه دشمن هم بیرون بیاد مار و گجدم و آقا جن و حدیث آمده که وقت شب میاد جنها بیرون میاد به دروازه را ببندی بچه ها را کنترل کنی که ضرر نرسونه و اول شب که تازه این شب اینجا به شر غاسه کنه یک چیزی اینجا خدمت شما اشاره که اول شب که تازه تاریکی میگیره این وقت خطرناکترین وقت در شب همین و روی حدیث آمده که همین وقت شما بچه هایتون مواظبت کنه و حجمه شیاطین می آید و لحظه عزیزم از تاریکی شب اینجا گفته که دو شب مصیبت به در همه شما بیمارستان اگر سرتون گفته بیشترین ناله به شب آقا درد روز میبینی که درد کمه شب درد شروع میشه دندان روز هم درد کنه اگر پوشیدگی داشته شبا درد میکنه لحظه شب وقت این دردایه و بسیاری مصیبت زدن که آرزو میکنن درد دارن که که بام تو رو میکنه بام که تو رو میکنه خواب میکنه آرامش بده و احتمالا جادو هم در شب بیشتر تاثیر داره و اینها هم جادو را در شب کردن شب جادو برای آن میشه که کسی نبینه چیزی مخفی است و بهتر میتونه مخفی بکنه شب برای آن انتخاب میکنه که اثرش بیشتر باشه در شب گاهی زمان اثر داره گاهی مکان اثر داره و بسیاری از این جادوگران با با با با نجاست غسل بھی کن کہ پلید بشا و تج جادو شو اثر بکنے بسیاری از این جادوها کفرا برای اینکه به جن و سیاتین استمداد میکنه از غیر راست ندا میکنه غیر خدا را و این شرک که غیر استمداد غیر خدا و کفریات میگن که جادو کسی کثیره که که من شما شما را را میدم و ولی نماز نماز نماز نخون اگر نخونی بهتر اثر بخونه تاثیر است یا زنی گفته گفته بود بود انباغ داشت که من تو را میدم و که پله تو بشه ولی تو نماز نخون او زن مومنه گفته بود که همه دنیا را تو به من بدی من نمازم را ترک نمی کنم و چنان تعوید را من از تو نخواستم هرچه که طرف بیدین باشه بیشتر اثر میکنه هرچه که جادوگر خود را آلوده کنه و از خدا دور باشه و با شیاطین نزدیک باشه جادو بیشتر اثر میکنه اینجا تاریکیه و من شر نفاسات و مخصوصا از شر او دم کنندگان در گره که گره میزنن و حفم میخوانن و دم میکنن او کلمات جادورا این شر نفاسات نفاسات صفت نسا و زنان است بیشتر میگه جادو کنندگان زنان بودن توی تاریخ و الان مردها خیلی هم جادو میکنن و بعضی میگن این نه نفاسات صفت نفوس نفاسات انسان های دم کننده لحظه این شامل مرد و زن همه میشه به شر نفاسات نفوس نفاسات و انسان های نفاسات در اوقات در گره و لحظه از شر اینجا جادوگران فنا خواسته شده است مستقیم و که دم میکنند و اینجا برای حضرت دم کردن و مناسبت که دختران لبید بن نیاسم دستوری او جادو کردن و همین مناسبت تا اینجا ذکر میکنه و من شر حاسد نزاست و من شر کین توز و کینور وقتی که حسد بکنه یعنی حسدش را اجرایی کنه و عملی بکنه حسد اونه که کینه داره و تمنای نعمت زوال نعمت دیگرانه داره حسد میکنه که چرا به این الله علم داده چرا به این دانش داده چرا این دانشگاه رفته تحصیل کرده چرا این مال داره چرا این پول داره چرا فرزندان خوبی داره چرا مقام و جایگاه داره این حسد حسود خدا خداش. و هزا تا او زمانه که کینه داره مسترد نداره که کینه در دلش باشه اما وقتی که میکاهد که کینه را اجرایی کنه عملی بکنه ضرر برسانه نقصان برسانه توان وارد بکنه باید از او فضا پناه خواست لہذا شر حاسد مطلق فنا نہ شو دے از شر حاسد ازا حسد دا وقت کے کینا حشرا اجرائیو عملی بکنے و وارد نقصان دادن و ضرر دادن باشے از بدترین مریضی ها کینے و کینا از رشتی های اخلاق و از محلکات و انسان حلاک میکنه انسان تباہ میکنه گاهی حسد سبب میشه که انسان بیدین بشه کافر میشه کافر حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه واقعی را بیان کردن عجیب که گفتن از کویته پاکستان که سوار شدن یکی از علماء که در دارالعلوم دیوبند و هند با مولانا همراه بوده بسیار گفتن زکی و فهمیده و این آخرت انحراف پیدا کرده بود و میاد به همین قطاری که مولانا سوار سوار میشه که مولانا را بدرغه بکنه و همراهی بکنه و, و مولانا حال او را اطلاع داشته که این عالم ای از مسیر صحیح انحراف پیدا کرده است و گمراه شده حالا اسلام ویل نکرده ولی مشیر صحیح و درست انحراف رکھتے مولانا بھی فرصے یا خودش گزارش بھی دے کہ منا فلانس بھی عالم منا بدمخت کر یہ کہ ہمیں ترکی کاسب ہا با ہم حسادت ادارہ وہ تحصفانہ ہم باہم ہمیں مسائل باز ادارہ ہر چکن خدا ترسی تر سکم این بازی گفت من فلان مولوی گمراه کرد اون مولوی که سبب گمراهیش استعدادش تر علمش تر و مایه حسادت این شده است و گفتن که من از مسیر من همی عالم خارج کرد حسادت او کینه و شیطان ها همه حسادت از بحث خارج کرد از آسمان کرا کہ حسادت کہ آدم چکا رہے کم آدم ابھی ارے اللہ جانشین خود قرار بدے خلیفہ خود قرار بدے پس من چکا رہا منا چرا نہ کو بے آدم بدے بے من چرا نہ دے این مشکل اولی کسی کہ میں در آسمان حسادت کر دے ولیس ہو و اولی کسی کہ در زمین حسادت کر دو ہر دو مرتکب گناہ شدہ قابل ہو کہ من برادرش حابیل گفت که از قربا قربانم فتو قبل من احد ما ولم یتقبل قربانی یکی قبول شد آتش می آمد قربانی نمی سوخ قربانی قابل حابیل قبول شد قربانی قابل هر دو قربانی کردن برادران فرزندان حضرت آدمان قربانی قابل که میگید قربانی تو قبول شد من چرا قبول نشد او گفت که انما یتقبل الله من المتقین خدا از فریزگاران قبول میکن لہذا حسادت کر کو من تھوڑا می کشا سبحان الله و او گو اگر تو من دست راز بکنی من تو را نمی کشم من تو را نمی تو اگر من کشی و خون من برگردن تو قابل حابیل کشت قیامت نتیجه حسد ببین فرمودن هر فرز مردمی که کشته میشه یک خون به پرونده کامل میری میرسه که چرا او اولی کسی که قتل رهند و ابلیس تکبر کرد و حسد کرد و بالاخره رب العالمین مستقیم نافرمان کرد لہذا متکبران برادران شیطان و آدم متکبر شیطان ہوئی و لحظه این شیوه شیطان داره و من شر حاسد اذا حسد این سوره مبارکه جامعه و تمام مذرات دنیوی را شامل و میتونه با عمومش که در این موجوده مذرات دینی را هم شامل باشه اما دومی سوره سوره, سوره ناس در رابطه با مذرات دینی هست اینجا فناهندگی در رابطه هست به الله تعالی از دوستان دین دوست دین کسی که دو دین شما را میخواد بدزده و ضربه دینی وارد بکنه اینجا این از کنم پناهندگی و این پناهندگی خیلی سختری اینجا اونجا یک صفت الله آمد رب الناس اجستا صفت ذکر قل اعوذ برب الناس شما میں فرمائی کہ من پناہ اندگی میں جو یم بر رب مردم رب الناس آیا لے رب من عرض کردم کہ کار مربی یکی از کا وظائف مربی کہ برای خودش اس میدانی آنے کہ مربو حفاظت کنه جناس مربوب اللہ تعالی و فنا گیر اندیہ ہاں۔ وہ قرآن پر مردم نازل شدے گرچہ شامل حال جنات جنات ابھی نہ کو کونا قل اعوذ برب الناس ملک الناس فنا ہندگی میں اللہ یہ گناہ ہمیں نہ تلاوت میں کنا ولی ام مصیبت کی جے یہ اتنہا بر احسان ہاں ممکن ہے مصیب مسائب دنیا و عالم و دردہ بے حیوانات اب بھی آیات وارد بے شیر والے مصعب مانوی و فت مانوی انہیں مخصوص انسانی کے مخلف انسانی کے دین دار انسانی کے ایمان بگو پناہ می جو برب ناز اوز مستعیز و فنا ہستی جا برب ناز مستعا بلے مستعز بے بے اللہ جو جستہ شدہ ملک الناس پادشاہ مردوں میں ولہذا ملک اللہ تعالی پادشاہ حقیقی مالک الملک ولہذا ملک الناس ہم ہسنا وظائف ہے و کہ در رب تبا پادشاہ موجود ہے وہ عرف کے موجود ہے و حتی توی قوانین هست که حاکم دفاع میکنه از رعیتش و حفاظت اونها را میکنه امنیت برای اونها برقرار میکنه با دزد و رهزن و اینها مقابله میکنه حاکم هزینه پرداخت میکنه که به ملت در آسایش باشه لحظه اینجا ملک الناس الله پادشاه حقیقی واقعی پناهندگی گرفته شده و تا اینکه تحریک میشه این مسئله که حفاظت ما را به عهده بگیر و ما را از دشمنانمون که جلوتر بیایان حفاظت کن اله الناس معبود مردمه بله این ارز کنم که معبود که عبادت معمولا توی دنیا که عبادت میکنن پروردگار و هر کسی هر کسی را عبادت میکنه برای اینکه این مرا میتونه از ضرر نجات بده نفر را به ما برسانه و ضرر را برای خاطر گفته شما حضرت ابراهیم گفته شما عبادت میکنه کسانی که نه نفع داره نه ضرر داره و از نفع و ضرر در دست الله تعالی در واقع نه در دست مخلوقه اله الناس به معبود مردم لہذا اللہ اس کے مالک ضرر و نفع و اینجا فرائندگی اصل شده که تو ذات یگانه که معبود ما هست مرا از مزرات همه ضرر مخصوص ضرر های دینی مرا حفاظت کنه و نجات بده ست صفت فروردگار تصریح شده به جایی که اینجا اعوذ برب الناس ذکر بشه و ملک الناس الناس و و الہ تصریح شد برای تتاثیر در اجابت دعا تکمیل من شر الوسواس این منهویه از چه چیزی ما میگیریم پروردگار رب تو به رب الناس و ملک الناس الناس و من شر الوسواس از شر وسواس وسواس شیطان بله از بس که وسواس بی اندازه شیطان وسواس نیه و الا شیطان موسوسه وسواس نیست ولی انقدر کارش وسوسه شیطان هنرش وسوسه لهذا اسم شیطان هم شیطان اینجا وسواس گفت اشر وسواس یعنی شیطان کے وسوسہ بھی انداز شیتی نے جنو لیا وہ معلوم مشی کے تمام میں ہونری شیتا در وہ معلوم ہے کہ خطر آگا خوب توجہ گائے باز شیتانچ غلط تھی نو کونے شیطان خیر غلط کرتے و تمام این قتل ها را تمام این جنایات را تمام این مظالم شیطان از طریق وسواس شیطان دیگه نمیاد دستا بگیره زنجیر و زولانه نداره به زور نمیتونه بکشه کارش فقط وسوسه همین وسوسه شما یک لحظه وسوسه میشید که فلانی نسبت من فلان کرده فلان کرده آقا همینجا شما عصبانی میشید عصا بر میداری چوب و راه میفته که میره فلانی رو بزن بله و بعد که بررسی میشه اگر بررسی بکنه بعد که زدید بعد که بررسی میشه تا این حق بوده همه دروغه شیطان شما را فریب داده حالا اگر یک حق که بوده ده تا دیگه باطل آورده در دلش بعضی میگه فلانی را بکش تو خوش بدبخت میشه آینده خوب میشه این مصیبت این شر این باید شرش بردسته یکی میگفت که من نصیحت یک کردم که تو مثلا فلان بکن گو نه باید او طرف را گفت که این باید گردنش زده میشه چرا که تمام خلق بدبخت کرد حالا شیطان چی چیزایی میاره همین شیطان وسوسه زنا اندازه وسوسه فساد اندازه آسان میکنه گناه را میگه بعد توبه میکنه این توبه همینه که شیطان میگه توبه میکنه این رحمان نیست رحمان نمیگه نگفته که شما گناه کنید من شما را میبخشم گفته شما توبه کنید من میبخشم ولی شیطان میگه نه شما گناه کنید بعد توبه میکنه خدا میبخشه بابا زکات نده میگه تو نماز بخو زکات خدا میبخشه بابا نماز بعد مگه نماز کسی گفته بود مگر نماز گفته نماز مگر نماز ورزش است ورزش نرمشی که آدم میکنه برای سلامتی جسم بابا یه امر خدای بابا مسلمان نامسلمان این دستور فروردگاره تو میگی ورزشه دستور امر الهیه امر الهیه با عبادت ده بعد گفته الله چه نیازی داره به نیاز چه نیازی به روزه ما داره درسته خدا به نیاز کلمه حقه ارید بالباطل بابا خدا نیاز نداره به روزه شما نماز شما ما نیاز داریم به نماز ما نیاز داریم به روزه ما نیاز داریم که امر الهی را اطاعت کنیم ما نیاز داریم به حج و لحظه ایشی شیطان وسوسه یعنی همین بعض انعام انسان جنام ہستا انسان جن خطرناک تھا انسان ازراہ خدا مادبا پشیمان آ کسی بھی تبلیغ میں نے چرا میری ابھی جو نماز رب ہو چرا میری تم حاج میری میں آ سال دے گا زکات بھی کھا جاتے پخت دے گا نیت بھی کنے مسجد کمک بکنے آگا ہمیں خزانہ دار ہو حساب دار رہا ہو فرزندم رو پشیمان میکنه زن پشیمان میکنه میگه چقدر بده صد میلیون میخوام بابا ده میلیون بده 20 میلیون بده اونجا که شیطان به کمترش راضی میکنه میخواهید که ده رکعت هشت رکعت بخون دو رکعت نماز بخون به کمتر که سوال کمتری بده این هم این وسوسه شاید من شر الوسواس الشر وسواس الخناس خناس بمن اغب رونده شیطان مخفی میشه اغب میکشه خود را وقتی که شما الله را یاد کنید حالا به زبان یاد کنید و مهم در دل یاد کنید شما در دل یاد میکنید شیطان بلا فاصله خود را اغب میکشه و روایت آمده که دو محل در نزدیکای قلب یکی پرشته قرار داده یکی شیطان شیطان تزریق میکنه گناه را پرشته ثواب را و کار خیر گاهی که میبینی شما در دل تو میاد که برو فلان کار خیر انجام بده فلان کار نیک انجام بده و اینها او پرشته ای که شما را القا میکنه از جانب الله این القامیت خیر و شر از جانب شیطان می وہ اللہ ہی کر کر دے تو برقرار مسلم وہ لحاظ آ گئے کہ وسوسے بعد بھی انداز ہے کہ وسوسے خیر بھی انداز ہے من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور ان کے وسوسے بھی انداز در سینے مردوں ان مشغلہ یہ ہمیں خناس خناس و وسواس چکار میں کونے وسوسے بھی انداز در سورت صدور مردم در سینه مردم وسوسه میاندازه و این کار شیطان و خناز همینه و من الجنت و الناس بیان وسواس و لحظه این از این وسوسه میاندازه تنها ابلیس نیست ازازیل نیست بلکه از نوع جن هم هست و هم از نوع ناس هم هست المکتوب میگن که جنها بزرگترشون ازازیل هست که ابلیس یاد میشه و کسی که از رحمت خدا ناامیده و تمام جنها را کافر تشکیل میکنه برای گمراه کردن مردم و شب و روز تلاش میکنه و انسان ها هم همینطور عزیزان انسان های غیر مسلمان انسان های شرور و میگه انسان مسلمان من تو احساس منه که توی جنها مسلمان هستن مسلمان فاسقن نافرمانن تمرد دارن هم ضرر میرسونه همینطور همینطور که علی مسلمان این که میگه آقا برو فلا آدم بکش مسلمانه و گاهی ممکنه افرادی هستن که چه بگیم ظاهرا فارسان اما به گناه دستور میده که برو بزن برو بکش برو فلان بکن و و این جن ناساله مسلمان باشه و یا غیر مسلمان تو متمردن اونها یا همه الله تعالی ناس فرموده جن فرموده نه گفت کافر ولهذا بهترین معلوم میشه که بهترین تفسیر در قرآن همونه که ما قرآن به حالت خود بگذاریم ما بعضی جا برخورد میکنیم بعضی که, که یک کلمه میاد اونجا که مثلا الله تعالی لفظ مجرم میگه مراد اینجا مشرک ولی بعد که ما متواش را میبینیم که نه همین قرآن که مجرم گفته تعبیری قرآن درسته قرآن میگه که ما از مجرمین انتقام میگیم ہاں، حالا از مشرکان درست مشرک مجرمه ولی چرا ما مجرمش بکنیم مسلمانی که جرم آدم انجام بده آدم بکشه رهزنی بکنه جادو بکنه سحر بکنه ضرر مثل خدا از هم انتقام میگیره لہذا الفاظ قرآن را به همان صورت بگذاریم که قرآن تعبیر میکنه حدیث هم بعضی جا همه بعضی جا تخصیص میکنن بعضی از علما ولی وقتی که فکر کنید تا این همی آمش درستره که عام گذاشته من الجنت این از جن اما هر کسی وسوسه بی اندازه وسوسه شر را بی اندازه و انسان ها میان رو به رو جنها روبرو نمیتوانم بیایم بیایم ولی دیده نمیشم انسان ها را میبینیم ولی انسان ها که میایید حرفی میزنند همین حرف بعد مصیبتی برای ما درست میشه بعد وسوسه شروع میشه بعد اینکه حرف آقا فلانی فلان حرف گفت همین وسوسه بکن و همین بزرگ میشه و انسان از راه خدا میزنه و انسان به مصیبت میاندازه وعايزين جا معلوم يشك شياطين دونو أن جنة وإنسانا وقرآن خودش ده تصریح میکنه که الله تعالی می فرماید که من از شیاطین جنی و انسی را در مقابل انبیا قرار دادم اینجا بعضی حالا کسی میگه که شیاطین به حرفای مزخرفه به انسانها تلقی میکنه ولی شاید در انسان هم باشه که به جنی را هم سبق این اینطوری هم انسان هست که دست میدن به جنها خدا نجات بده و چند قدم از شیاطین جلوتر و این شیاطین جنی و انسی اینجا در انبیار اللہ نام برده و منظور علی حق حق در دنیا با شیاطین جنی و انسی وارد تهدید انبیاء چون محور حق بودا لہذا در در انبیاء انبیاء و بعد پیروان لہٰذا درد حیا کیوں بیا کیوں نہ بہترین سورہ حضرت فرمود مثل ندارن قرآن نظر کتاب بہترین ویکسین بہترین علاج برائے جادو برائے سحر چرا پیش جادو گرم میری چرا قرآن نبی خیلی به قرآن مراجعه نبی کنی و روایت حدیث علامہ ابن قیم رحم اللہ تعالی انارا آورده اینجا جمع کرده و تفسیر معاوضت ہے نہ کردہ سے جا فرمود بہترین فرائندگی کہ تعالی در دنیا کش فرائندگی به خدا جستے اینا و روایت بعدی حکمه بین امرانی رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم اقرم المعوضتین فی دبر کل سالات و <clears throat> بالاخره این حدیث همه این حدیث مال اصحاب سنانه و همه حدیث مقبوله پشت سر هر نماز میگه معاوضت نبو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس و اینجا هست که میگه ما با یک شبی که تاریک بود و بارانی بود طلب میکردیم من حضرت را حضرت خبیب نه عبدالله بن می میگه که من خارج شدم ما خارج شدیم آمده تا حضرت نماز خانی خیلی تاریکه باران هست متى من منازل فرموده قل بقو فلم أقل شيء ما هي تشينا قفتها ثم قال قل فلم أقل ثم قال سبع فرموده بقو بقو بقو ما تشينا قفتها قفتها يا رسول الله چه بگم قال قل هو الله أحد قل هو الله أحد أبو خود چون تاریکی و در تاریکی خطر موجوده باران هم هست شب تاریکه گفت که قل هو الله را بگو واوزتین هم بگو صبح و شام سه مرتبه یکفی که من کل شیئن از هر شیء و شرط تو را کفایت میکن سه بار قل هو الله سه بار قل اعوذ رب الفلق سه بار قل اعوذ رب الناس صبح و شام آینه که شما بلد باشی اینا بخونی چه نیازه که بری برای تعویز چه نیازه که بری برای پیش کے جادو کرتا و بعضی میگن من تلسم کرتا راهش چیه اگر راهش قرآن بخت راهش قل اعوذ برب بخون هر صبح و شام جادو اگر یک ها باطل نشه جد جادوی جدید وارد نمیشه ولی جادوهای قدیم کم کم اثراتشون کم میشه و تو خوب ورواية از اب النازل رواية الترمذي أبي سعيد قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوزتان اب آه،, <coughs> آه. مولانا پالامپوری بھی فرمائے دے لفظ معوزتان معوزتان معوزتان <coughs> فلما نزلنا یعنی چیزی که ما را فلاحنده میده فلاحندگی میده بله <coughs> ایشون میگه معوضتان معوض معوض مایی و معوض ایشون را حالا ای تعبیر نظر نے فلما نزلنا اخذهما و ترکما نزل <laughs> فلما نزل نزلتای وقتی که معوزتین یا معوزتان نازل شدن اخذهما هر دو تا را نظر کلاوی برم بالفلک کلاوی بقیه تمام دعاهایی که در رابطه فنایندگی با حضرت ترک کرده وقتی که آن حضرت همیشه وقتی رخت خواب قرار می گرفتن و هم می قل و تا که دست مبارکش می رسید به بدن می کشیدن دم می وقت مريض شدم منم می گفتن که شما بخون و دم و آخرين روایت یک روایت بخونم بس إجازك اه، اه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يكره على نفسه بالمعوذات وينفس فلما اشتد ينفس فلما اشتد وجو كنت اقرا عليه وامس عليه بيدي رجا وقتی که حضرت اول خود حضرت خود را دم میکرد وقتی که حضرت مریض شدن من میخواندم و مس میکردم به بدن آن حضرت همون اینجا هست که من میخواندم اونجا بود که من امر میکرد عزیزم لحظه این دو تا سوره اینجا خواهران تشریف دارد های بین دم آه دم دم و بهتری که خودتان خودتان دم بکنید چرا به قرآن مراجعه نمی کنید چرا به خدا خوشبین نیستید و بیایید از این که کسی دیگه بخونه خودتون بخونید بعد از هر نماز توصیه من یک بخونه یک یک بار صبح و شام سه سه بار بخوره رخت خواب قرار میگیره ای کرسی را اضافه کنه بخونه و یک کرسی بعد از نماز فرض هم خانده میشه بخونه و این خیلی تاثیر گذاره توی هر کسی که رخت خواب بخونه جن او را اذیت نمیکنه او روایت صحیح هست و توصیه من به کسانی که مشغلهشون را تعویز کردانه که آقا تعویز نویسی را چیزی خوبی نیست من دو یک دوتا را از همین بعضی را گفتم دوستان که شما ببینید ترک کنه این کارا گفتم ترک کنید حتی بعد که رفتن کسی مراجع کرده پیش پر پرستادن من گفتم بله من گفتم ترک کنه بابا شما کار دینه بکن خدمت دینه بکن کار علم میکنی و بعضی هستن که دکان باز کردم متاسفانه و زمین را نان میخورم بله نه این است و نه آن همه فکر نان بله. بعض سر به درویشی میزنند و بله سر به ملنگی میزنند و و همه برای پول در آمد بعض تاویز هم برای پول چنه میزن بسیار شکایت پیش ما میاد که شکایت کرد که اینقدر پول گرفته از من گفته که من جنا روی و هیچی نشده دو میلیون گرفته کار نمیدانم دو یک بار گرفته و من او را خواستم روبرو کردم این گفت که من اشتباه کردم بله گفت من هیچی بلد نبود ولی من ورشکسته بودم تجارت کردم تجارت دام می کردم گفت که ورشکسته شدم بدهکار شدم مجبور شدم که سرا به این بزنم خدا بدانی از چقدر پولا گرفته این آدم سرسختی بود ای من پولم را میخواهم حالا آخر نصفش کردیم و نمیدانم که چه شد بعد بالاخره او تاویزی گو من همین متلاش کرد که نجات بده دستی و لحاظا این ای توری هست مسائل این بسیاری وقت علماء صالح را و علمایی که برای دین خدمت میکنن برای جامعه همین تعویز وقتش رضایه کرد و و هم بسیار گرفتار شدن به منکرات گرفتار شدن معاصی چرا که بیشتر مراجع کنندگان زنن و گاهی سبب فتنه شده است شکایت آمده پیش و اینه که توصیه من به علماء اینه که از این مشغله کاری برم برای دین خدمت کنم و دیگه کاری انجام بده این کارو نکن هر کسی تعویز میخواد آیه قرآنه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس خودش را در نشانشون بدید و آل تعویز نشان نمیدن که بعد مردم به نیاز میشن آقا مشتری مشتری رای نمیزنن بله یکی را از علما خیلی تنگ کرده من گفت تو اصلا دم نکن هر کسی که تو رو گفت اسم من ببر گفت منا من کرده از بابا شما مریضی ها رو بیشتر میکنید نه اینکه مریضا سالم میشن مریض بیشتر میشن حالا این دکترا که آمدن این دکترا شما میدونید اینجا توی زایدان یک دکتر یا دوی بوده یا داتا بوده حالا چند تا دکترا چقدر بیمارستان چقدر درمانگاه هر مطبقی که شما برید تا سبحان الله چقدر و این از که خودتون را خودتون که دم بکنید دیگه تمام همه چیز انشاءالله و مریض نمیشید انشاءالله و به ادنا چیزی یلا دکتر بلگا دعا به دم میکرده اینها که اون زمان دکتران نبوده چه کار کرده و غذا اگر سالم باشه راه بره آدم فعالیت جسمی داشته باشه مریض نمیشه ورزش کنید ورزش کنید مهمه غذا کم بخوری صحابه کم یک سال کے اینجا دکتر طبیب فرستاد پادشاه نشاشی بعد از یک سال آمد کو یک نفری خدمت آنازه کو فشما مراجعه کرد من اجازه بده آنازه فرمود اینا کم میخوره حدیثی آما و کم میخوره معلوم میشه کسی کم بخوره مریض نمیشه زیاد نخورید کم بخورید راه برید ورزش کنید فعالیت بکنید انشالله مریض نمیشید خیل مزاحت بزرگ برے امت اسلامی قرآن جامع فاصلہ قرآن داران اب اللہ قرآن چلاوت نیشی ٹوی خان خیر کام بچہ قرآن یاد نہ داران زلان کم یاد داران بچہ کم یاد داران دانش کا ہی آن دانش آموزان مدرسه دولتی و دیگران و به هر حال در کل قرآن کم خوانده میشه و توی جامعه ما ملت ما هم از خیلی جه کمتری اینجا و به هر حال باید قرآن همه یاد بگیرم زنان به زنان قرآن یاد بدن مردان به مردان قرآن یاد بدن باید قرآن آموزی راه بیفته و حرکت بخوره آقا تفسیر قرآن مثلا قرآن معانی قرآن الحمدلله الان تفسیر زیاده ترجمه قرآن زیاده ولی یک درس لازمی که همه بخونن با استاد یک دوره بخونن دوره قرآن خیلی مهمه خیلی تاثیر داده به نظر من کسانی که تو این دوره شرکت کردن استفاده که نبردن هیچ کسی استفاده را نبرد قرآن شما را استعداد میده تقویت میکنه الله حافظان قرآن حافظان قرآن در دانشگاه ها رتبهشون بالاست حافظان قرآن رتبه اولا میبرن توی دانشگاه ها توی حوزه ها هم حافظان قرآن که درس میکنن زحمت میکشن مرتبه شو جهشی درس میکانا ولی هزا قرآن استعداد بالا میبره توانای فکری بالا میبره قرآن حافظه را می کنے حافظه را ذهین غلط فعال که بشه هر چی شما حافظه که فعال بشه کامپیوتر میشه ذهن که فعال بشه هم ذهن رشد میکنه اگر شما هیچی فکر نکنید ذهن شما منجمد میشه ولی اگر شما فعال کنی کار میکنه دست بزنید موبایل کار میکنه تا دست نزنی خب، روشنایی خاموشه دست بزن روشن میشه کرد ذهن روشن میشه تازه وقتی که شما رفعال بکنه قرآن گلایه داری عزیزان من از من و شما به این که قرآن حافظان حافظان الله تعالی دعا کنید که حافظان ما را الله تعالی محبت قرآن در دلشون داخل بکنه قرآن حفظ کرده که حافظ فلانیه آب فرماز فلانجا بخون هیچی بلد نیست نمیتونه بخونه آیه آیه کجایه نمیدونه چرا این حافظه کلاس سر کلاس حدیث ما حافظان بعد از رمضان که سوال میکنه تا یک دو ماه قرآن یاده بعد از یک دو ماه که رمضان میره هیچی حافظه یاد نیست بلد نیست الا ماشاءالله بابا قرآن دور کن قرآن برای نیست که رمضان خوانده بشه قرآن مال سال دوازده ماه قرآن مال رمضان نازل شده ولی برای تمام عمر نازل شده شما قرآن رو در نماز بخونی حسن قرآن همینه و اگر بتوانید که شما حافظ اینجا هستن مولانا بدری ماشاءالله از حافظان ممتازن حافظ عبدالعزیزه دیگه عزیزان این حافظ محمد علی ماشاءالله دوستان این حافظانی هستن که حافظان رمضانی نیستن و همیشه قرآن همی خانان و ما همیشه شو قرآن اگر سه روزی بخونید شما در نماز و غیر نماز ده روز ختم بکنید متوسطه و بعضی پنج فاره میخوانند و نشده دقل دو فاره همه تلاوت تلاوت اینجا ما داریم بعد عشاء داریم بعد اصل داریم همه تلاوت تجربه شمینه بکنه شب یک فاره را دقل بخونید توی نماز و توی سنت ها بخونن نمازهای بر سنت انشالله شما نیاز کمتر نیاز پیدا میکنی که قرآن نگاه کنید قرآن سیار باید باشه این نشد که حافظ دستر ببنده و بعد قرآن ببنده بگذاری که من حافظم تو از کجای قرآن حافظ دید؟ بلکه وقتی قرآن یاد تو نیست تو حفظ فراموش کردی باید بخونی مجدد تکس بشه این قرآن نگهداری قرآن خیلی مهم تاکید شده تو حدیث که قرآن آیه نگهداری کنه و این مطلب تاکید شده که نبذاری قرآن فراموش بشه و گناه فراموشی است مشکل داره گناه داره اگر ما کوتاهی بکنیم و لحاظا برای نشر قرآن ما از همه شما استمداد میکنیم از حافظان از قاریان از شما مردم اون که در رابطه با نشر قرآن کمک کنیم کلاس باشه و بہرحال قرآن آموزی باش اللہ کتاب او بعد مرحله بعدی احکام اولیه عملی را تعلیم بدی خیلی مهم و تا قرآن نیاید در جامعه جامعه هدایت نمیشه چرا که کتاب هدایت قرآن ہے نماز در راس عبادت بادنی شامل ہے زکات ارجامت اما زکات فرضی را شامل ہے و بالاخره تمام عبادت بدنی را مالی را شامل دو عبادت در راسم بدنی و مالی اینا را انجام بدید از گناه ها پرهیز کنید و تو امر بالمعروف و نهی از اصلاح جامعه اصلاح خود و اصلاح جامعه ما به همین نتیجه رسیدیم که آقا تنها با تبلیغی ها نمیشه تبلا با علما نمیشه تا توده مردم همت نکنه مادران جوانان و جوانشکیل تشکیل دو تا تشکیل کے دربار خود عمل کنن به شریعت و دین نماز بخونن زکات و خیرات بدن کار خیر انجام بدن گناه نکنن و و که جامعه اثر بگذاره این فسادی که توی جامعه که کرونا را کا فساد آورده کرونا را کسانی آورده که زکات نمیدن کرونا را کسانی آورده شما میگردیم برای کرونا رفتن چین بررسی کرده کارشناسان با دو دست خالی کارشناسان بین المللی برگشتن ندارست کرونا از کجا آمد چگونه آمد و کرونا را کسی آورده که نماز نمیخانه کرونا را کسی آورده که زکات نمیده کرونا را کسی آورده که روزه نمیگیره و سبب گناه من سبب خطاهای من و اکسنا میبینید مریضی را میبینید اسباب ظاهری کارشناسان بهداشت میبینند شما به کارشناسان علوم شرعی و علوم قرآنی حرفش چرا مردم گوش نمیکنن ما حرف کارشناسان بهداشتی را گوش میکنیم اونا هم حرف ما گوش کنن اونا قرآن را گوش کنن بابا این مریضی این, این آفتها تمام آفتها عمل عمل انسانا قرآن وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قرآن تازه ما خیلی از گناه شما الله میگه میبخشید و این ولا تلقوا بعيديكم الى التهلكه قرآن در باب صدقه میفرماید که دسته های و دست خود خود را به هلاکت نیندازید و حلاکت انداختن حقیری که انسان زکات نده صدقات نده ما صدقات بنده ندم این خود را انداختن به حلاکت, و صدقات بدید خرج کنید الله بلا فاصله به شما آواز میده کسی گفت که من سرمایم صد هزار تومن بود من این صد هزار تومن مسجد که درست کردیم مولانا فرمود که شما جمع بکن قاسمه زایدان آمد جمع کردن آقای سرمایه داره که گو من ده و دا 10000 ارزش ده یکی فلان گفتو یه بنده خدا یک چک صد میلیونی تو تو منی در صد میلیون صد هزار بعد ما دیره که مولانا را گزارش دادم بعد این شخص گفت که من او صد هزار کل ارسیه پدر من همین صد هزار من تمام اموال پدرم را در یک چک نوشتم به شما دادم که به او رسیده خدا بدانه گفت گفت گفت گفت که که که که که که ارث فدر من من من من من من بود بعد کاش یک صد صد صد صد هزار هزار دیگه دیگه وام وام زندگی از امو هزاره هزاره بلا دروازه ها بر باز شد و این ثروتی شما شما همه نتیجه به به مسجد مردم با خدا چرا معامله نمی کنه ای آیات قرآن کلا می فرماید که وما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازق چنانچه که شما می دید من آواز میدم و من بهترین الرازق شما اگر دادی خیال نکنید که خدا نمیده نه خدا شما بهترین شما دادید روزی به بچه ها میدید به زنهایتون روزی میدید به دیگران میدید خدا بهترین رازق که خدا بهتر میده الله تعالی منو شما رو توفیق حادثه ای که خیلی واقعا خراش بود و خیلی تکان دهنده بودم حادثه کابل یه انفجار در کابل در یک مدرسه دخترانه رخ داد که ده نفر کشته شد ده نفر زخمی و واقعا مصیبت دیدی بچه ها رفته اونجا برای درس خوان این ها که این بچه ها را مورد هدف قرار میدن اینا چند از از خدا بی خبر چه گروه های رشد کرده اونجا افراد چه کارهایی در انجام میگیره که نه خبر نگاره و و نه از حضور شما که کارمند حقوق بشر و کسانی برای حقوق بشر کار میکنند و, و کسانی که بالاخره به این مسائل نیستن فعلا دیگران بالأخير ينالها هدف قرار ميدان غير نظاميا هدف زوم قرار ميدان و این افغانستان یک مصیبت بزرگ گرفتاری هیچ کس هم نمیدانه که نکیا هستا و چه دست با این از کجا همراه بهتری علماء را زدن بهتری علماء علماء ممتاز و حقانی افغانستان هفتاد هشتاد عالم همی آخر زدن کشتن و اینها معلومه که اینها دست چت دستے کہ علماء ربانی ہم اس جنے علماء حقانی ہم اس جنے لازم ہاس بار مردم عزیز افغانستان کے راہ صلح در پیش کی گیرا بہترین راہ صلح ہے کہ صلح انجام بگیرے والان الحمدللہ مذاکرات تھے جماعت طالبان تحریک طالبانوں دولت ہاس و انشاءاللہ یہ نبی ایک صلح ہے پایدار برسه که برای افغانستان امنیت بیاره از همه چیز اول امنیت بعد افغانستان آباد کنه شکست شکستگی ها و ویرانی های چندین دهه افغانستان از زمان اسرائیل روسیه تا حالا بالاخره جنگ بوده این جنگ ها بخوابه و همه دست به هم بکنن که افغانستان بسازن یک صلحی که بر اساس عدالت باشه اجرای عدالت و مردم افغانستان دعا کنید که بر سر حق اجتماع بکن به حال اگر انجا این صلح عادلانه انجام بگیره و همه کنار هم قرار بگیرند میتون افغانستان هم بسازن میتونن افغانستان امنیت را برقرار بکنن میتونن اعتبار این کشور در دنیا بالا بره و کشور در دنیای تو برای بهتری کسب بکنه به امنیت همسایگان هم تاثیر بیشتری میگذاره و به هر حال خیره و نفعه و ما امیدواریم که دستای سیاتین خواهن فرسارم مش پیدا بکنم قط بشم و افغانستان به یک صلح و سازش عادلانه بر اساس اجراء حق وعدالت و آزادی هایی که بالاخره موجوده در دین موجوده و انشالله داشته باشد اگر ما توجه کنیم به الله در دین خیلی چیزها موجود هست که در هیچ روشی موجود نیست متاسفانه از نام دین استفاده میکنی اما قوانین دین را بسیاری هم که پیاده شد انشاءالله دعا بکنه که الله تعالی صلح بیاره بله دعاهایی هستن که درخواست شده انشاءالله دوستانی که فرصت پیدا نکرده به حوزه آخری روزهای ماه رمضان هستم آخرین لحظات انشاءاللہ تشریف بیارد به حوزه و حوزه را کمک کنند و تمام حوزه ها مدارس دینی بررسی کنه از کار بهتری کمک کنه و اینجا مدرسه مرکزی است و خدمتی انجام میگیری الحمدلله الله این خدمت از من شما نگیره این مدرسه اعتبار شما هست و اعتبار استان مرکز سکل در کشور مرکز سکل در استاد در جهان اسلام در دنیا و این شما جز وظائف تو بگیری که با دعای خیر تو با مشاوره های تو مشوره خوب تو و با مشارکت های تو آیشال مدرسه را امکاری کنید و جز حامیان این مرکز علمی باشی الله تعالی توفیق عنایت کنه مجدد پایان تشکر میکنم و شکر گزاری از رب العالمین الحمدلله لله رب العالمین که ما امید نداشتیم که تا پایان بالاخره درس هم ادامه پیدا بکنه و بقیه خدمات و نما عبادات ادامه پیدا بکنه ولی تا این لحظه الحمدلله الله تعالی خیر کرده و این جلسه بروز تمام میشه مولانا بدری هم خوشحال است که الحمدلله درس به رسید اما ما خوشحالی و الله تعالی در عمر ایشان و در توفیقات ایشون برکت عنایت کنه و همه توفیق خدمت دین شما طلابی که کشف کردید خدا شما توفیق بده که انشالله به قرآن عمل بکنید قرآن تلاوت کنه، قرآن نشر کنید دیگران برد